Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Trinaest prosinca 1979. godine u palači Arga rezidenciji predsjednika Demokratske republike Afganistan u središtu Kabula ručuju Hafizula Hamin, njegov nečak Asadula Hamin i Muhamed Jakub. Hafizullah Hamin je predsjednik Demokratske republike Afganistan. Na taj položaj došao državnim udarom izvedenim 14. rujna te 1979. Amin je bio ključna osoba Narodne demokratske stranke Afganistana, prokomunističke organizacije koja je u travnju 1978. svrgnula s vlasti režim generala Muhameda Dauda Kana. Na čelu novog režima bio je Nur Muhammed Taraki, Hafizullah Hamin dobije funkciju zamjenika premijera. Novi režim pokrenuo je reforme koje su izazvale žestoki otpor u toj konzervativnoj zemlji. Neredu je doprinosio sukob između dvije glavne frakcije u Narodnoj demokratskoj stranci. Jedna se zvala Parčam, zastava, njoj je pripadao Taraki. Druga frakcija koja je pripadao Jamin zvala se Halk ili Narodna. 14. rujna 1979. Amin je napetosti odlučio riješiti novim državnim udarom. Oni njegove pristalice svrgnule su Tarakija i njegovu frakciju s vlasti. Taraki je ugušen jastukom. Tako je Hafizula Hamin došao u palaču Arg, u kojoj je 13. prosinca ručao s nečakom Asadulahom, načelnikom kontraobavještene službe i Muhamedom Jakubom, načelnikom glavnog stožera vojske. Da je Amin znao koliko su njegovi potezi uznemirili moćnog susjeda na sjeveru, Savez Sovjetski socijalističkih republika, ne bi tako olako objedovao. Roderick Brightwhite u knjizi Afganci, Rusija Afganistanu 1979. 1989. piše. Tarakijevo ubojstvo bilo je ključna prekretnica u sovjetskom donošenju odluke. Brežnjev je primio vijest posebno loše. On je obećao da će zaštititi Tarakija. Kako je kopile taj Amin ubio čovjeka s kojim je izveo revoluciju? Tko će sad vjerovati mojim obećanjima, ako se pokaže da su moja obećanja zaštite samo prazne riječi? Andropov, skamenjen neuspjehom svog odjela da drži stvari pod kontrolom, sada je bio odlučan da se riješi Amina. Ali debakl nije bio samo osobna stvar. Iako je mnogo toga zbrkano oko tih događaja, jedna stvar to nije – usprkos brojnim sovjetskim savjetnicima pridruženim afganistanskim vojnim i civilnim organizacijama, usprkos ekonomskoj, vojnoj i političkoj pomoći koja je dana, sovjetska vlada u Moskvi i njezini predstavnici u Kabulu bili su nemoćni da utječu na događaje i izgledali su impotentni i Leonid Brežnjev, generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik prezidija Vrhovnog sovjeta i Juri Andropov, čelnik KGB-a, Komiteta državne sigurnosti, znali su da Sovjetski savez ne može izgledati impotentno. To su mislile i druge sovjetske vođe, poput maršala Dimitrija Ustinova, ministra obrane i ministra vanjskih poslova Andreja Gromika. I Sovjetski savez odlučio je djelovati. Ručak 13. prosinca 1979 bio je idealna prigoda. Nakon udara iz travnja 1978. koji su pučisti nazvali Travanska revolucija, Afganistan je ušao u vrijeme nerada. Nagle i radikalne reforme uzbunile su konzervativni dio zemlje, prije svega vjerske vođe. Obračun pučista sa svojim neprijateljima samo je povećao nered. Kad je Amin ubio Tarakija, objavio listu od 12.000 ljudi koje je ubio Tarakijev režim. Onda je Amin krenuo sa svojim obračunima. Na stolu je on držao Staljinov portret i na sve primjedbe sovjetskih savjetnika odgovarao je ovim riječima. Drug Stalin nam je pokazao kako se gradi socijalizam u zaostaloj zemlji. Početak je bolan, ali nakon toga sve dobro završi. Te su riječi samo dodatno zabrinule sovjetske vođe. I 13. prosinca one su dale nalog da se nešto poduzme. Gregory Pfeiffer u knjizi Veliko kockanje, Sovjetski rat u Afganistanu, piše. 13. prosinca jedan od Aminovih sovjetskih kuhara stavio je otrov koji mu je dao KGB u ručak pripremljen za novog predsjednika i njegova nečaka. Procijenjeno je da će kemikalije početi djelovati nakon 6 sati. Sovjeti su se pritajili i čekali na znakove panike u predsjedničkoj palači, nakon čega bi bio dan signal da se zauzmu ključne vojne i komunikacijske instalacije u Kabulu. Kada se nakon 6 sati nije ništa dogodilo, KGB-ova postaja u Kabulu zatražila je dodatna naređenja. Odlučeno je da se iz Moskve Aminu pošalje telegram. Dostava poruke u palaču dala bi mogućnost da se provjeri predsjednikovo zdravlje. Nakon što je oko 23 sata poslan telegram, časnik vojne obavještene službe i prevoditelj odnijeli su ga Aminu. Sovjeti su imali dodatni problem proći stražu oko palače zbog policijskog sata. Kada su konačno pušteni, zatekli su u palači Amina i njegova nečaka Asa Dulaha. Amin je izgledao blijed, ali nije pokazivao znakove bolesti. Slušao je dok je prevoditelj čitao telegram, zahvalio je posjetiteljima i zamolio ih da prenesu pozdrave Brežnjevu, Andropovu i ostatku sovjetskog vodstva. Aminov otrov bio je rastupljen u čaši njegova omiljenog pića Coca-Cole. Njezini mjehurići učinili su napitak skoro neškodljivim. Aminov nečak asadulah bio je manje sretan. Ozbiljno je obolio sljedećeg dana, ali je preživio nakon evakuacije u Moskvu na liječenje. Amin je preživio pokušaj ubojstva zbog poznatog kapitalističkog pića. Ali Moskva nije namjeravala odustati od uklanjanja čovjeka kojeg su smatrali nepogodom. Već u travnju 1979. glavni obavještajni direktorat glavnog stožara sovjetske vojske, poznat pod kraticom GRU, zapovjedio je stvaranje posebnog bataljuna od vojnika Tadžika, Uzbeka i Turkmena, koji su govorili jezike koji su se govorili iz druge strane sovjetsko-afganistanske granice bojnik Halbajev dobio je naredbu da stvori posebnu jedinicu od 500 ljudi koji neće samo govoriti jezike koji se govore u Afganistanu. Ti vojnici morali su biti u sjajnoj tjelesnoj spremi i svaki je morao imati dvije specijalnosti. Radio operator morao je biti i minobacačlija, vojni bolničar morao je biti i vozač. Jedinica je brzo dobila naziv Muslimanski bataljun. To je bila samo prva u nizu posebno stvorenih jedinica za Afganistan. Roderick Brightwhite piše. KGB je osnovao dva malena odreda specnaca, jedinice posebne namjene. Njezini članovi svi su bili časnici odvarani zbog tjelesne spreme i inteligencije. Prvi odred od 40 ljudi dobio je kodno ime Zenit. Poslani u Kabul pod zapovjedništvom pukovnika Grigorija Bojarinova, koji se borio u drugom svjetskom ratu i od 1961. predavao ratovanje niskog intenziteta na Akademiji KGB-a. Prvo je Zenit bio stacioniran u školi u sovjetskom veleposlanstvu u Kabulu. Njegov prvi zadatak bio je zaštita samog veleposlanstva i važnijih članova sovjetske zajednice. Bojarinovljeva skupina vratila se u Mosku u rujnu. Zamijenjena je sličnom skupinom znanom kao Zenit 2 pod zapovjedništvom pukovnika Poljakova. On i njegovi časnici sustavno su izviđali i mapirali glavne afganistanske administrativne i vojne zgrade u Kabulu. Bili su to neprocjenjivi obavješteni podaci kada je u prosincu došlo vrijeme za nasilno zauzimanje Kabula. U lipnju je maršal Ustinov poslao zračno-jurišni bataljun u zaštitu sovjetskih zrakoplova i njihovih posada stacioniranih u zrakoplovnoj luci Bagram pored Kabula. Do kasnog ljeta elitne jedinice sovjetske vojske koje su mogle izazvati prevrat i svrgavanje Amina već su bile na položajima u Kabulu i u njegovoj blizini. Nisu samo elitne jedinice bile spremne, 10. prosinca maršal Ustinov pozvao je maršala Nikolaja Ogarkova, načelnika glavnog stožera sovjetske vojske u svoj ured i rekao mu da je politbiro partije odlučio da se pošalju trupe u Afganistan i da pripremi plan za raspoređivanje 75 do 80 tisuća sovjetskih vojnika u Afganistanu. Ogarkov je smatrao da sovjetskoj vojsci nije tamo mjesto, ali naređenje je morao izvršiti. Aminu i njegovom režimu dani su bili odbrojali. 25. prosinca 1979. maršal dimitri Ustinov izdao je naredbu da u 15 sati po moskovskom vremenu 40. armija sovjetske vojske pređe sovjetsko-afganistansku granicu. Prema Bagramu već je krenulo na stotine sovjetskih transportnih zrakoplova koji su prevozili elitne 103. gardijsku zračnu jurišnu diviziju i 345. gardijsku nezavisnu padobransku jurišnu pukovniju. Sve je bilo spremno za jurišna Amina, koji je 20. prosinca zbog sigurnosti napustio palaču u centru Kabula i smjestio se u palači Tajbeg u okolici grada. 27. prosinca počeo je napad sovjetskih snaga na palaču. Ovoga puta Amin nije smio izvući živu glavu. Roderick piše. KGB nije sve do zadnje minute odustao od pokušaja da se potiho riješi Amina. Nekoliko sati prije nego što je napad trebao početi, Amin je organizirao ručak za članove svog politbiroa, ministre i njihove obitelji, kako bi im pokazao sjaj nove palače i proslavio povratak iz Moskve člana politbiroa Panširija. Amin je bio u stanju euforije. Rekao je kolegama da Sovjeti konačno šalju trupe kako bi mu pomogli, ali za vrijeme objeda Amin i nekoliko njegovih gostiju izgubili su svijest. Džandad je telefonirao središnjoj vojnoj bolnici i sovjetskom veleposlanstvu kako bi dobio pomoć. Hrana je poslana na analizu i afganistanski kuhari su uhapšeni. Pukim slučajem u posjetu Kabulu bila su dva ugledna sovjetska vojna doktora, pukovnici Aleksejev i Kuznječkov. Oni su bili na putu prema palači Tadžbek kako bi posjetili Aminovu kćer koja je tek rodila. Kada su oko 14 sati došli u palaču, vidjeli su ljude u nesvijesti ili kako se svjesni presavijaju od bolova. Roderick Brightwhite piše. Sovjetski doktori odvedeni su do Amina. On je bio odjeven samo u gaće, njegova je vilica visjela, oči su mu kolutale. Bio je u dubokoj komi i puls mu je bio vrlo slab. Izgledao je kao da umire. Doktori su odmah počeli raditi kako bi ga spasili i do 18 sati uspjeli su. Kada je otvorio oči, Amin je upitao što se dogodilo, je li to bila nesreća ili sabotaža. Po drugi puta u prosincu 1979. Hafizullah Amin preživio je kgb pokušaj trovanja. Ali neće on još dugo živjeti. Dok su mu sovjetski vojni doktori spašavali život, prema palači Tačbeg jurišale su sovjetske elitne trupe počela je operacija kodnog imena Štorm Oluja 333. 27. prosinca 1979. godine odredi Zeniti Grom predvodili su napad na palaču Tadžbek. U pratnji su im bili vojnici muslimanskog bataljuna i padobranci. U jurišu sovjetski specijalni snaga poginuli su Amin, njegova obitelj, osobna zaštita, nepoznati broj afganistanskih vojnika i jedan od sovjetskih doktora, pukovnik Kuznječkov. Za to vrijeme prema strateškim mjestima u Afganistanu kretale su se trupe sovjetske 40. armije. Tako je počela sovjetska invazija na Afganistan. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tome kako je došlo do te invazije i što je ona značila. Naš sugovornik je profesor doktor Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Američki predsjednik Jimmy Carter doista nije bio jastreb, a u Sjedinjenim američkim državama je bio percipiran kao slab prepopustljiv, netko tko Sjedinjene države zapravo stavlja u podređenu ili gotovo gubitničku poziciju. U Sovjetskom savezu, s druge strane, a naročito u svjetlu afganistanske krize, je Jimmy Carter bio opisan najtmurnijim bojama kao netko tko je ubio detant i netko tko je zaoštravao odnose, pa čak i na ovom simboličkom planu, jer je već u ožujku 1980. godine, dakle nekoliko mjeseci poslije invazije, postalo vidljivo da Sjedinjene države vjerojatno neće participirati na olimpijskim igrama u Moskvi, u što je Sovjetski savez jako puno ulagao, i da pokreću akciju nagovaranja velikog dijela svijeta, na kojega imaju utjecaje, utjecaj su imali na mnoge, da učine isto, odnosno da bojkotiraju Sovjetske olimpijske olimpijske igre. Detant je počeo ili se rađao relativno dugo, ali je imao velika očekivanja i zaista promijenio i postao jedna podfaza u hladnoratovskoj svjetskoj epizodi. Međutim, on je do konca 70. godina dobio već nekoliko smrtnih udaraca. Neki su se dogodili sa američke strane, prije svega poraz u Vjetnamu koji je bio svejedno šokantan. Bio je šokantan zbog toga što su Sjedinjene države nakon tolikih godina u ulaganja u rat u Vjetnamu i ipak koncentriranosti na taj prostor izgubile. Izgubile su od ne samo zemlje trećega svijeta i zemlje gdje su narod bili praktički seljaci, nego režima koji je bio navezan na Moskvu, a podupiran još uvijek od e, Pekinga, jer sve dok je rat trajao i Kina je tu vidjela svoje interese ili barem internacionalnu solidarnost pa je pomagala Vjetnam što povijesno nije bilo uvijek za očekivati. S druge strane, 70. godine su razdoblje kada je prva faza lidera u trećem svijetu se jednim dijelom kompromitirala. Afričke zemlje koje su početkom 60. godina ušle kao međunarodno priznati subjekti na scenu, u desetak godina vlasti prvih lidera već su pokazale sve probleme koje će crni kontinent imati. Niz vojnih udara, beskrajna korupcija, nekompetentnost, problem sa granicama za što oni sami nisu bili doista odgovorni, ali se nisu uvijek najbolje snalazili u zadanim okvirima nakon kolonijalnih podjela, e, tako da su režimi koji su 70. godina dolazili na vlast u većini zemalja trećega svijeta bili oni koji su prethodni model, a prethodni model je bio ipak prozapadni model. Svi ti lideri afričkih država početkom 60. su izašli iz elite elite koja je školovana na zapadu, koja je u suradnji konačno s istokom i zapadom najmanje vidjela svoju mogućnost, taj model je maknut na stranu i probalo se okrenuti onome što je bila alternativa. 20. siječnja 1969. u svom nastupnom govoru američki predsjednik Richard Nixon izjavio je da nakon razdoblja sukoba ulazimo u eru pregovora sa Sovjetskim savezom. Nixon, koji je ušao u politiku nakon završetka drugog svjetskog rata, profilirao se kao jedan od najžešćih antikomunista. Do izborne kampanje 1968. Nixon je promijenio svoje političke pozicije i nastupao kao kandidat mira. U listopadu 1970. rekao je sovjetskom ministru vanjskih poslova Andreju Gromiku da su političke vođe kako se bliže izbori u iskušenju zauzeti ratoboran antikomunistički stav. On ipak odlučio da takav stav nije u interesu svjetskog mira i sovjetsko-američkih odnosa. Za vođenje takve politike odabrao je Henrya Kissingera. Tog harvardskog profesora postavio za savjetnika za nacionalnu sigurnost. U drugom mandatu Kissinger je postao i državni tajnik. Popuštanje napetosti u odnosima između supersila dobilo ime detant. Politiku detanta ovako opisuje Robert Schulzinger u kembričkoj povijesti hladnog rata u poglavlju detant u godinama Nixona i Forda. Sjedinjene države i Sovjetski savez više nisu bile jedine sile koje su bile važne. Europa i Japan obnovili su svoju snagu, a Narodna republika Kina pojavila se kao novi izazivač u svijetu komunističkog pokreta. Nixon i Kissinger počeli su detant kao priznanje relativnog neapsolutnog propadanja američke moći i rasta multipolarnosti. Odgovorili su na europske želje za poboljšanim ekonomskim odnosima i smanjenim političkim napetostima sa Sovjetskim savezom i Istočnim blokom. Cijenili su suverenost države i vjerovali su da je međunarodna stabilnost tražila da se velike sile poput Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza ne petljaju jedne drugima u unutrašnje poslove. Sovjetski savez pod vodstvom Leonida Brežnjeva prihvatio je politiku detanta jer je ona značila smanjenje napetosti, usporavanje utrke u naoružanju. Pokušaj da se održi strateški paritet sa Sjedinjenim državama koštove je goleme svote novaca koje su se mogle potrošiti na nešto drugo. I početak 70. godina 20. stoljeća protekao je u sklapanju važnih sporazuma o ograničenju strateškog naoružanja SALT-1 i antibalističkim projektilima. Ali 1974. Nixon je morao dati ostavku zbog afere Watergate. Njegov nasljednik Gerald Ford pokušao je nastaviti politiku detanta. Kissinger je ostao njegov državni tajnik i savjetnik, ali najbolje godine detanta su prošle. Izborne 1976. Ford nije niti jednom izgovorio riječ detant. U primarnim izborima za kandidata republikanske stranke Ronald Reagan je ovako govorio o detantu. Pod gospodom Kissingerom i Fordom ova nacija postala je broj dva po vojnoj moći, u svijetu u kojem je opasno, ako ne i fatalno biti drugi. Naša je nacija u opasnosti, mir ne dolazi od slabosti ili uzmaka, on dolazi od obnova američke vojne nadmoći. Godine 1975. u revoluciji Karanfila svrgnut je autoritarni režim u Portugalu, koji je još 1932. utemeljio Antonio de Oliveira Salazar. Nova je lijeva vlast priznala nezavisnost portugalskim kolonijama u Africi, Angoli, Mozambiku, Zelenorskim otocima i Gvineji Bisao. Te su zemlje, posebno Angola, postale novo bojište hladnog rata – bivše portugalske kolonije nisu bile jedine države u Africi u kojima je pokopan detant. Sovjetski savez je s jedne strane nudio alternativu koju se činilo da Zapad nema. Tako da su novi režimi u dekoloniziranim portugalskim kolonijama i u Mozambiku i u Gvineji Bisao i naročito u Angoli koja je bila problematična gdje ulaze Kubanci ali i u Gornjoj Volti, odnosno još nekim drugim zemljama, postali zapravo sovjetski ili se pretvarali u sovjetske saveznike ili netko tko je koji imao režim koji je ideološki tendirao možda sovjetskom prostoru više nego što je to bilo u prethodnom razdoblju. Činilo se da detant dobiva smrtne udarce, a onda se dogodio, onda su se dogodila dva dramatična događaja. Jedan je bio na rogu Afrike, gdje je dugogodišnji, više desetljetni zapadni saveznik car Haile Selasije svrgnut s vlasti od Derga, skupine časnika, među kojima se kao najpropulzivniji i vidljiviji pojavio mingistu Haile Marijam, koji je sam bio više taman nego što su bili njegovi ostali kolege, što je bilo i simbolički važno, jer jer se pokazalo da dotadašnja etiopska elita gubi ne samo da gubi car, nego gube i oni koji su do tada uvijek vladali ili dominirali etiopskom visoravni. Za Sjedinjene države to je bio ozbiljan udarac, manje u strateškom smislu jer su prislušni uređaji do tog trenutka već bili usavršeni, pa prema tome etiopska položaj na visoravni gdje su kontrolirali komunikacije prema Crvenom moru ili arapskom prostoru su bile manje u tom smislu važne, ali su izgubili jednu od najstabilnijih, važnijih afričkih zemalja gdje je Afrička unija, odnosno organizacija Afričkog jedinstva tada i došlo je do rata sa do tada klijentelističkom državom Sovjetskog saveza Somalijem oko ogadenskog prostora. Taj lokalni rat, kao i kriza u Angoli pa kao i kriza u susjednom južnom Jemenu, koji postaje jedina prava arapska socijalistička zemlja, je povukla nešto što se razvlačilo i dalje, a što je Zbignjev Bježinski nazvao lukom krize. Taj luk krize od afričkog kontinenta prema Bliskom istoku je svugdje predstavljao udar na ono što se percipiralo zapadnim interesima. S druge strane, u mnogim zapadnim zemljama Europe socijaldemokratske vlade su također gledale ili pružale ruku suradnji sa Sovjetskim savezom, jer je faza detanta vrijedila za cijeli svijet i činilo se naprosto da Sjedinjene države se jednim dijelom samo marginaliziraju, a s druge strane da su trendovi takvi da su nepovoljni ili negativni. Ogaden je suho područje smješteno u današnjoj istočnoj Etiopiji. Riječ je o ravnici koja je smještena između granice Somalije i Etiopije, te istočne etiopske visoravni. Etiopski car Menilek II. se oko Ogadena sukobio s Italijom, koja je pod protektoratom držala područje danas poznato kao Somalija. U bici kod Adeve 1896. etiopske snage porazile su talijanske i Ogaden je okupirala etiopska vojska. 30 godina nakon te bitke Italija je pokrenula invaziju na Ogaden i pripojila ga talijanskoj istočnoj Africi. Nakon drugog svjetskog rata Ogaden je ostao pod britanskom upravom sve do 1948. kada je vraćen Etiopiji. Godine 1960. Somalija je postala nezavisna i između Somalije i Etiopije odmah je došlo do sukoba oko Ogadena. Sve se dodatno zakompliciralo državnim udarom u Etiopiji gdje 1974. na vlast došao Derg, a car Haile Selassie je ubijen godinu dana nakon udara i zakopan ispod zahoda u palači iz koje je vladao. Mengistu Haile Mariam, bojnik i vođa Derga, tražio je sovjetsku pomoć. Sovjeti su već imali svoj režim na rogu Afrike. Bila je to Somalija kojom je vladao general Muhammed Siad Bare. Sovjetski savez isprva nije htio dati pomoć Etiopiji kako ne bi ugrozio postojeće savezništvo sa Somalijom. Ali 1977. u Etiopiju počeli su stizati sovjetska i kubanska vojna pomoć te savjetnici od Arne Vestad u knjizi Hladni rat piše. Zabrinuti sve većom bliskošću između Adisa Bebe i Moskve, Somalici su odlučili djelovati. Željeli su ujediniti Ogaden, uglavnom somalijsko područje u južnoj Etiopiji, sa svojom zemljom i mislili su da će im kaos stvoren etiopskom revolucijom dati šansu za to. Sovjeti i Kubanci upozorili su somalijskog predsjednika Sijada Barea da ne počinje napad i nadali su se da će posredovati u postizanju rješenja. Ali do srpnja 1977. bilo je jasno da je Etiopija suočena s općom somalijskom invazijom. Sovjeti su odlučili spasiti etiopsku revoluciju. Raskinuli su odnos sa Sijadom Bareom i počeli zračnim mostom prevoziti napredno oružje Adisa Bebi. Bila je to najveća takva operacija od pomoći Egiptu 1973. Najmanje tisuća kubanskih vojnika došlo je u Etiopiju i sovjetski časnici zapovjedali su etiopskim i kubanskim trupama. Somalici su se žestoko branili, ali do početka 1978. bili su odbačeni preko granice. Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Jimmya Cartera Zbignjev Brežinski izjavio je da je detant pokopan ispod tmurnog pijeska Ogadena a još su se značajniji događaji spremali na jednom drugom, također strateški važnom dijelu svijeta. Početkom 1979. godine, što je važan kontekst za Afganistan, dogodila se islamska revolucija koja je već bila naznačena ili veliki problemi za Iran su bili naznačeni već koncem 70. godina, navično 78. godine, kada je Šaha Rezu Pahlavija, najvažnijeg američkog saveznika u tom dijelu islamskog svijeta, vladara koji je želio stvoriti sedmu najveću vojsku na svijetu u Iranu, koji je bio ozbiljan proizvođač nafte, dakle on je bio hegemon ili je bio najjača zemlja u tom prostoru, nije bio član nesvrstanih zemalja, bio je po oružju, po suradnji, strogo orijentiran na Sjedinjene američke države. 78. godine ta se vlast počela toliko tresti da je on početkom 79. ponovo sam sjeo u carsku letjelicu i otišao u Egipat najprije iz Teherana tako da se više nikada e, ne vrati kontekst islamske revolucije i kontekst mogućnost da na vlast dolaze ne više sekularni i ne više oni koji su gledali, koji su se odmicali ili religiju smatrali samo kulturološkim elementom, nečim što je zanimljivo, ali što ne može biti ljepilo nacije, je djelovao do tog trenutka ne sad samo na e, šiitski Iran, nego je islam, primjerice, snažno utjecao i na druge zemlje. Na primjer, i za afganistanski kontekst ponovo silno važno. Pakistan je nastao kao država koja je zapravo konglomerat pokrajina, akronim de facto, koji je kao svoju, svoje ljepilo vidio prije svega islam. Ali Muhammed Ali Džina, koji osniva Pakistan, koji je otac Pakistana, je jedan u principu sekularni, vrlo sofisticirani lider koji je živio u ujedinjenom kraljevstvu, koji je tako govorio, koji je tako izgledao i koji je u kulturološkom smislu islam vidio kao važnu distinkciju prema ostatku Indije od čega je Pakistan nastao. Međutim, do 1970. godina, odnosno 77. kada je u ljeto 77. godine svrgnut Zulfikar e, Buto i kada je general Zia Ulhak došao na, na vlast, on general Ulhak koji je sam krenuo iz istih miljeja kao muhamed Ali je stvorio zapravo ili rekao mi se moramo okrenuti islamu na, na ozbiljan način, tako da ga osjećamo kao spoj i stvarno vezivno tkivo Pakistana, ugroženoga sa različitih e, strana, tako da je to postavilo kontekst zbivanja u svijetu toga vremena. 1. veljače 1979. godine Ajatolah Ruhola Homeini vratio se iz izgnanstva koje je počelo 1964. Dva je tjedna prošla otkad se bolesni i slomljeni šah Muhamed Reza Pahlavi ukrcao na Boeing 747 i odletio za Egipat. U Iranu je vladao kaos, veliki dio društva bio je ujedinjen u borbi protiv šaha i njegove vlasti. Sada kada je on otišao, pitanje je bilo kakva će se vlast izgraditi i tko će ju graditi. Već po dolasku Homeinija na teheranski aerodrom moglo se naslutiti što će se dogoditi. Ajatolaha je u Teheranu dočekala masa od 3 milijuna ljudi. Deset dana kasnije Homeinijeve pristaše, predvođene najžešćima među njima, Fedajnima i Mudahedinima, napale su vojarne carske garde u Teheranu. Vojska je u tom sukobu proglasila neutralnost. Na ulicama počeli su se pojavljivati civili s oružjem. Ervand Abrahamijam u knjizi Povijest modernog Irana piše. Završna scena drame dogodila se poslijepodne podne 11. veljače kada je Radio Teheran objavio povijesnu izjavu. Ovo je glas Irana, glas istinskog Irana, glas islamske revolucije. Dva dana uličnih borbi završila su uništenjem 53 godine stare dinastije i 2500 godina stare monarhije. Od tri stupa koje su pahlavi sagradili kako bi ojačali državu, vojska je bila imobilizirana, birokracija se pridružila revoluciji, a osoblje dvora je postalo golema sramota. Glas naroda dokazao se moćnijim od monarhije pahlavi. Do kraja te 1979. postalo je jasno da je islamska revolucija pod vodstvom Ajatolaha Hominija preuzela kontrolu nad Iranom. Homini je Sjedinjene američke države glavnu saveznicu Šaha Reze Pahlavija proglasio velikim sotonom. Početkom 60. godina Sjedinjene države vidjele su u političkom islamu saveznika u borbi protiv komunističkog Sovjetskog saveza. Sada se dio tog islama okrenuo protiv Sjedinjenih država posljedice islamske revolucije u Iranu bit će još veće. S jedne strane problem sa izrekom da je povijest učiteljica života je upravo u tome da ako jako želite slijediti to što vam prošlost nudi, ili vas o čemu vas uči, onda te lekcije ne moraju biti, čak i kad ste dobar učenik, ne moraju biti uvijek primjenjive na vašu situaciju konkretnu. Ali, mnogi slučajevi su sui generis. Gledati na Vjetnam i smatrati, aha, sada će se dogoditi isto ili sad ćemo izvući pouke pa nećemo drugi puta raditi te greške, to bi bilo moguće možda u Vjetnamu, ali je vrlo teško tu pouku primijeniti na Irak primjerice. Kao što niti afganistanska pouka nije dobra za Irak. Sa islamskom revolucijom i Iranom to je naravno potpuno druga priča, ali na Bliskom istoku postoje ili ako hoćete u muslimanskom svijetu i to široko gledano od e, granica Indije pa do Libanona i od Maroka do Pakistana imate zapravo tri ključna čimbenika koja su trajna, koja su trajna već stoljećima. To je Turska, odnosno Osmansko carstvo nekada, to je Iran, odnosno Perzijsko carstvo i to je zapravo Egipat. Sve ostale zemlje su zapravo late kameri i njihove granice su nastajale na drugačiji način, njihova svijest o sebi. To ne znači da mnoge druge zemlje ili gradovi nisu beskrajno dugog kontinuiteta. Afganski grad Herat, pa čak i Afganistan kao zemlja je relativno stara u odnosu na mnoge e, druge, u odnosu na Pakistan svakako, ali ti kontinuiteti vrijede za lokalni prostor ove zemlje, imaju drugačiju svijest o svom trajanju. Islamska revolucija u Šitskoj i s te strane drugčijoj muslimanskoj zemlji je postavila neke bolne presedane i otvorila potpuno drugačiju raspored karata zbog toga što je strah od republike u Iranu od tad uvijek, ali od tada posebno djelovala na sve arapske zemlje, pogotovo na one koje su unatoč svojoj mladosti u odnosu na, na Perziju također imali svjetski pogled ili viziju dominacije. Jedna je Saudijska Arabija koja je sa svojim čitanjem islama i ono što danas možemo pratiti po njihovom djelovanju od Sanđaka, Bosne, Kosova i tako dalje, zapravo faktor ili željela biti glavni faktor i tu je Iran nužno kolidirao. Većina šita u Saudijskoj Arabiji živi u istočnoj provinciji gdje se nalazi glavnina saudijskih nalazišta nafte. Šiti su uglavnom radili na poslovima vađenja i rafiniranja nafte, ali od toga su imali malo koristi. Pored toga, saudijska vladajuća kuća Saud temeljila je svoju vlast i na savezu s islamskim klericima koji su prakticirali vahabitsku verziju islama, koja je smatrala šite hereticima i raskolnicima. Kada je kralj Ibn Saud do 1932. većinu arapskog poluotoka ujedinio pod svojom vlašću i stvorio Saudijsku Arabiju, on je šitima obećao sigurnost od progona, ali im nije dopustio otvoreno pokazivanje svoje vjere. To Craig Jones u knjizi Pustinska kraljevina, kako su nafta i voda iskovale modernu Saudijsku Arabiju, piše. Za mnoge šite poziv na islamski radikalizam bio je privlačan – Usprkos pokušajima šiitskih vođa da u 50. i 60. godinama traže veću toleranciju, uključenost u društvo i naciju i ravnopravniju raspodjelu bogatstva od nafte, u stvarnosti šiiti su se susretali s još drastičnim oblicima diskriminacije. Saudijska vlada nije samo propustila poslušati zahtjeve za većom jednakošću, ona je podigla zapreke za napredak šiita. One su uključivale ograničenje poslova koje šiiti mogu raditi. Poslovi u javnom sektoru, posebno u policiji i vojsci, bili su u potpunosti zatvoreni šiitima. Tako je bilo u najvećem dijelu i s rukovodećim poslovima u važnim industrijama, uključujući i naftnu tvrtku Aramco. Saudijska vlada također je zabranjivala šiitske vjerske rituale i službe. Najvažnije su bile zabrana građenja novih šiitskih džamija i zabrana obilježavanja Ašure, kada šiiti javno obilježavaju mučeništvo njihovog prvog imama Huseina, unuka proroka Muhameda. U studenom 1979. u istočnoj provinciji pod utjecajem islamske revolucije u Iranu izbili su sukobi između tisuća šita i organa državne sigurnosti. Saudijski režim uspije ugušiti pobunu. U gušenju su korišteni helikopteri iz kojih se strojnicama pucalo na masu demonstranata. U tom trenutku smo još imali u arapskim zemljama veliki broj sekularnih arapskih režima koji su po nekim elementima bili prihvatljiviji istoku i zapadu. Irak Sadama Huseina koji 79. godine dolazi na vlast tek 79. godine iako on de facto vlada kao broj dva je i vrlo utjecajan, možda i najutjecajniji i prije toga trenutka, on također razmišlja s jedne strane kao sunitski Arapin koji sada vidi da je situacija u Iranu takva da možda nikada neće imati šansu korigirati granice za koje je dijelom i on sam odgovoran, zbog toga što je šah e, sa svojom puno snažnijom diplomacijom i puno većim utjecajem i moći nego što je to Iračka konačno uspio ispregovarati nekoliko godina ranije u Alžiru granice u korist Irana. I to je iskorišteno kao pritekst za sukob onda Iraka i Irana što je dodatno zakompliciralo odnose u regiji. došlo je do pobjede revolucije koja je postavila potpuno nova pravila. Problem je pitanje, dakle, vi niste dobili islamsku revoluciju gdje su mule na vlasti, odnosno vrhovno vjersko vijeće je to koje zapravo postavlja limite demokracije, e, izbora, kretanja društva, ali to nisu, bez obzira kako oni mogli na prvu izgledati, to nisu bili ljudi koji su bili protiv zapadne tehnologije, to nisu niti tada, niti sada. Ljudi koji su protiv raketnog naoružanja, možda i nuklearnog <laughs> naoružanja i tako dalje. Dakle, to je bio kontekst koji je kad je dobio, kad su se vratili u svim drugim pogledima na islamsku ideologiju i želju zapravo da se ekspandira to je bila letalna kombinacija i mogla je djelovati i na sve susjedne zemlje, pogotovo ako je bilo, kao recimo u Afganistanu, zemalja gdje je šitska zajednica bila prisutna, gdje se govorilo dari, odnosno perzijski kao jezik elite ili jezik na radio i televizijskim stanicama. Dakle, to je promjena u Iranu nije bila obična e, promjena, kao što niti promjena u Turskoj sa Ataturkom nekoliko desetljeća ranije nije bila obična promjena. Ona je utjecala na veliki broj muslimanskih zemalja, primjerice na Iran Šaha Pahlavija, pa je sada promjena u Iranu mogla djelovati i djelovala na ostatak islamskog svijeta. Od Arne Vestad u svojoj povijesti hladnog rata naziva kraj 60. i početak 70. godina 20. stoljeća Brežnjevljevim vremenom. Po njemu Brežnjev je najbolje simbolizirao srednje razdoblje hladnog rata. Leonid Iljić Brežnjev rođen je 1906. godine u Kamenskojom u Ruskom carstvu. Danas je to Dnipro Džežinsk u Ukrajini. Drugi svjetski rat ga je odredio. Od Arne Vestad piše. Naučio ga je potrebi za disciplinom, organizacijom i nemilosrdnošću. Također ga je naučio užasima rata. Nema sumnje da je Brežnjev, iako je rijetko izbliza vidio borbu, imao do kraja života sa sobom slike razaranja i zbog toga se plašio rata. Ne želim to ponovno nanijeti svom narodu, rekao je 1974. američkom predsjedniku Geraldu Fordu. U ratu, rekao je Brežnjev, svi gube, ali dok se plašio pustošenja koje može donijeti oružana borba, također je vjerovao u globalnu misiju komunizma i potrebu za obranom sovjetskih postignuća, uključujući i kontrolu nad istočnom Europom. Kada snage neprijateljske prema socijalizmu pokušaju preokrenuti razvoj u nekoj socijalističkoj zemlji prema kapitalizmu, to postaje ne samo problem te zemlje, već i zajednički problem i briga svih socijalističkih zemalja, rekao je Poljacima. Riječi koje je Brežnjev rekao poljskim drugovima bili su temelji Brežnjevljeve doktrine, prema koje je Sovjetski savez sa zemljama Varšavskog ugovora osim Rumunjske skršio 1968. praško proljeće. Brežnjev nije imao Lenjinovu karizmu, nije izazivao strah poput Staljina, nije imao žar Nikite Hruščova. Ali imao je nešto drugo. Odarno Vestad piše. Oni koji su mu pomogli da dođe na vlast, željeli su staviti naglasak na planiranje, proizvodnju, rast i blagostanje. Željeli su vodstvo koje će izbjeći nepotrebne krize sa Zapadom, ali koje će također braniti sovjetske dobitke i globalne uspjehe komunizma. Brežnjev je bio idealan čovjek za to. Njegove omiljene fraze bile su normalan razvoj i prema planu. Problem je bio u tome što je do kraja 70. godina stabilnost u Sovjetskom savezu prerasla u stagnaciju, a ostarili Bražnjev, kao i njegovi najbliži suradnici, sve odreda bolesni ljudi, simbolizirali su tu stagnaciju. U velikom broju slučajeva, evo to može biti povijesna lekcija, ako gledate vodstva raznih država, primjerice predsjedništvo SFRJ 80. godina. Ono možda nema moći, ali bi se zaključilo ah, pa evo, što se sve događa oko njih pa nema prave reakcije. Ali, ali bilo bi pogrešno reći da oni ne vide kuda trendovi idu, da oni ne vide što se događa, da oni ne razumiju kada netko napada na nešto što se smatra temeljem države. Slično je bilo i sa Sovjetskim savezom. Sovjetski savez doista čini vodstvo starih ili recimo vrlo starih e, ljudi koji su godinama na vlasti, koji često među sobom ne komuniciraju jer naravno da je postojala ljubomora određena, ali čak ne mogu reći niti da je bio uvijek taj razlog. Oni su bili poput beskrajno starih bračnih parova koji odlaze u kino ili restoran i uglavnom odšute tu večeru jer se ili, ili se napola preziru ili su dovoljno hladni ili se toliko vole da ne moraju ništa progovoriti, nije uopće važno što. Ali to je otprilike bila situacija. Oni su izgledali prilično nezanimljivi. Oni kad bi odlazili i na utakmice hokeja primjerice, jedva da su pokazali da navijaju ili nešto. Kako su svjedoci govorili, to je bilo jednako kao da su otišli u operu. Na isti način su gledali finale u hokeju između vodećih moskovskih hokejskih klubova klubova. Osnovnu odluku ili glavnu odluku o, o potrebi da Sovjetski savez nešto učini u Afganistanu su donijela trojica doista starih ili jako iskusnih ljudi. Jedan je od njih bio šef KGB-a, jedan od najtalentiranijih sovjetskih političara koji je imao sam iskustvo sa prvom intervencijom 1956. godine u, u Mađarskoj, sada smo u koncu 70. godina, koji je znao probleme koji su se tamo dogodili na reputaciju Sovjetskog saveza i koji razumije što bi se moglo dogoditi u Afganistanu. Leonid Brežnjev je u vrijeme ključne rasprave u Afganistanu imao još dvije godine života. Umre 10. studenog 1982. godine. Njegovo zdravstveno stanje već je bilo teško narušeno. Jedan je udar Brežnjev doživio još 1975. na sastanku s američkim predsjednikom Fordom u Vladivostoku. Gregory Pfeiffer ovako opisuje stanje Leonida Brežnjeva u kasnu 1979. Televizijski nastupi bolesnog vođe učinili su od njega predmet poruge. Poduprti između ramena svojih sudrugova u politbirovu, taj napuhnuti medvjed grmolikih obrva trudio se iz petnih žila promumljati eufemističke tekstove koje su mu napisali savjetnici. Među njegovim najčešćim gafovima bilo je mumljanje često korištene birokratske riječi sistemski. Ona je s njegovih usana zvučala kao riječ koju maloljetnici koriste za ženske grudi. Ni ostale vođe Sovjetskog saveza nisu bile u znatno boljem stanju. Ti stari ljudi odlučit će o invaziji na Afganistan. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Drugi je bio Dmitrij Ustinov, ministar obrane, šef Crvene armije, koji je također svjestan. Svjestan je i strateških problema, svjestan je i povijesti, da je Afganistan bilo užasno teško osvajati, da su propali pokušaji osvajanja od ozbiljnih carstava na tom prostoru, da se Afganistanci povezuju i bez obzira što su etnički beskrajno podijeljeni, ili složeni, nema praktički Tadžika, Uzbeka, Paštuna i tako dalje, oni žive baluča, oni žive sa raznih strana granice. Međutim, bez obzira na to, model koji je primjenjiv bio u mnogim europskim zemljama nije značio da Afganac koji je Uzbek ili Tadžik će odustati od Afganistana. Na tu kartu se u Afganistanu nije moglo igrati i to zapravo Afganistan s jedne strane čini specifičnim teritorijem. Ja ću nastaviti s tom digresijom samo za čas. Dakle, kako je rekao jedan antropolog američki, kada gledate povijest Afganistana i gledate sve te razne grupe koje tamo su zajedno, one na sebe i na svoj, na politiku gledaju kao na e, kartašku igru. Ako u nekoj kartaškoj partiji izgubite, to ne znači da morate razbiti stol. Što se događalo u europskim slučajevima, u brojnim kasnim, nedavnim, ranijim situacijama, nego ćemo pokrenuti novu partiju. U toj novoj partiji se karte mogu preslagati na drugačiji način. To je Afganistan činilo specifičnim, ali je značilo da će otpor Afganistanaca, bez obzira iz koje skupine oni bili, biti problematičan za svakoga osvajača kao što je to bilo vidljivo u prošlosti Afganistana od 19. stoljeća sa Britancima koji su se tamo loše proveli, konačno za vrijeme drugog svjetskog rata od Afganistanaca se traži da otpuste sa svog teritorija nekoliko stotina talijanskih i njemačkih državljana koji su tamo držali škole. Postojala je njemačka škola, primjerice Lice 1, u kojeg je završio i kasnije vrlo važni Babrak Karmal. I u strahu da im se ne bi dogodilo ono što se dogodilo Iranu za vrijeme drugog svjetskog rata, koji je zapravo bio dvostruko okupiran od Sovjetskog saveza i Ujedinjenog kraljevstva, kralj Afganistana je istjerao sve, ali sve strance i savezničke strane i strane osovine, zadržavajući neovisnost Afganistana na taj način, pokazujući zapravo da je stranac može biti dočekan sa lijepom večerom, ali je uvijek sumnja prema svakome strancu. Ustinov je u sovjetskom politbirovu i u sovjetskom vrhu toga svjestan. 10. prosinca 1979. maršal Ustinov pozvao je svoj ured maršala Nikolaja Ogarkova, načelnika glavnog stožera sovjetske vojske i naložio mu da pripremi planove za invaziju Afganistana. Ogarkov je bio žestoko protiv toga. Ustinov mu je odgovorio da nije njegov posao da podučava politbiro o njegovom poslu i da postupi prema naređenjima. Kasnije tog dana Ogarkov je pozvan u ured Leonida Brežnjeva. Tamo su bili Ustinov, Andropov i Gromiko. Ogarkov je ponovio da invazija nije dobar potez i da se problem treba riješiti političkim mjerama. Naređenje mu je ponovljeno. 27. prosinca 1979. sovjetska vojska krenula je u invaziju Afganistana. Zašto je i kako donesena ta odluka? O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.